en die hongersnood was zwaar in die land. En nadat die koren wat hulle uit Egypte gebring het, opgeëet was, sê hulle vader vir hulle, gaan koop vir ons weer een bykie voedsel. Toe het jy daarom geantwoord, die man het ons uitdrukkelijk gewaarski en gesê, jylle sal my aangezig nie sien as jylle broer nie by jylle is nie. As hy ons broer saam met ons stuur, zal ons aftrek en vir die voedsel koop, maar as hy om nie stuur nie, zal ons niet aftrek nie, van die man het aan ons gesê, jylle sal my aangezig niet zien als jylle broer niet bij jylle is niet. Toe sê Israel, waarom het jylle so verkeerd in my gehandel dier die man te vertellen dat jylle nog een broer het? En hulle antwoord, die man het uitdrukkelijk maar ons en ons familie gevra met die woorde, lewe jylle vader nog. Het jylle nog een broer? Toe het ons om dit te kennen gegeven volgens hier die woorde. Kon ons dan nooit weet dat hij zou sê, breng jylle broer af. Daarop sê Jida aan sy vader Israël, stier die sien saam met mij, dan zal ons klaarmaak en wegtrek, zodat ons kan leven en niet sterven nie, ons en ook in ons kinders nie. Ek sal vir hom borg wees, van my hand kan om eis. As ek om nie naai breng en voorstel nie, sal ek levenslang teenoor skuldig staan. Ja, als ons nie getale met nie, waarlik dan was ons nou al twee maal terug. Toe het Israël, hulle vader, vir hulle gesê, Als dit zo so is, doen dan dit, neem van die opbrengst van die land in jullie zakken en breng voor die man een geschenk af, bieke balsem en bieke jening, specerijen en gom, niete en amandels, en neem dubbel zoveel geld met jullie som en breng die geld wat weer boe in jullie zakken gezet is, met jullie som terug. Misschien was dit te vergissing, en neem jullie broer, maak jullie klaar en gaan terug naar die man. En mag God, die Almachtige, jelle barmhartigheid verheen by die man, zodat so hij jelle ander broer in Benjamin saam met jelle kan laat trek. En ek, als ik van kinders beroof is, dan is ik beroof. Daarop neem die mannen die geskenk, en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle en ook Benjamin, en hulle het klaargemaak en na Egypte afgetrek en voor Josef gaan staan. Toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opzichter oor sy huis, bring die mannen in die huis en slag slag vee en maak dit gereed, van die mannen moet vanmiddag bij mij eet. En die man het gedoen soos Joosef beveel het, en die man het die mannen in die huis van Joosef gebring. En die mannen het gevrees, omdat hulle in die huis van Joosef gebring is, en gesê, terwille van die geld wat die vorige keer in ons zakken teruggekomen het, wordt ons ingebring om ons te oorompel, ons te oorval en ons als slawe te neem, saam met ons Jezus. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was, en met hom gesprek by die ingang van die huis en gesê, Ach, my Heer, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop, maar toe ons in die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen sy geld boe in sy zak, ons geld volgens sy gewig, en ons het dit saam met ons teruggebring. Ons het ook ander geld saam met ons afgebring om voedsel te koop. Ons weet niet wie ons geld in ons zakken gesteek het nie. Toe antwoord hy, vrede vir julle, moet nie bang wees nie, julle God en die God van julle vader het julle een skat in julle zakken gegee. Julle geld het bij mij gekomen, daarop het hy Esmion na hulle uitgebring, en die man het die manne in die huis van Joosef gebring en water aan hulle gegee, en hulle het hulle voete gewas hy het ook hulle eesels voer gegee. En hulle het die geskenk reg gemaakt en dat Joosef die middag zou komen, want hulle het gehoor dat hulle daar brood zou eet. Toe Joosef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnengebring wat bij hulle was, en hulle voer om neergebuig naar die aarde toe. En hy het hulle naal welstand gevra en gesê, gaan het goed met julle ou vader van wie julle gesprek het. Leef hy nog, en hulle antwoord, dit gaan goed met die dienaar, ons vader, hij lewe nog. En hulle het al eerbiedig neergebuig. Toe slaan hy sy hoel op en sien sy broer Benjamin, die sien van zijn moeder, en sê, is dit jylle jongste broer van wie jylle met mij gesprek het? Daarop zei hij, mag God jou genadig wees, my sien. En Joosef het gauw gemaakt, want sy binneste was ontroerd oor sy broer, hij het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween. Daarna het hy sy gezicht gewas en uitgekom en om bedwing en gesê, breng die eten op, toe breng hulle dit vir hom besonders op en vir hulle besonders en vir die Egyptenaars wat bij hom eet, besonders, van die Egyptenaars mag niet saam met die Hebreërs eet nie, omdat dit vir die Egyptenaars een gruwel is. En hulle het gaan sit volgens sy bepaling, die eerstgeborene na sy eerstgeboorte en die jongste na sy jongheid. Toe kyk die manne mekaar verbaas aan, Hierop het hy aan hulle porties uitgedeel van die eten wat voor hom staan, maar die portie van Benjamin was vijfmaal groter als die porties van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom vrolijk geword.